Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré amor y tu mirada dice volveré. Aunque sepas en toda mi vida yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso yo que no he vuelto a ser el mismo y lo confieso. Espero que perdones en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras. Te alejas caminando y la vida te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido tras el sería 4 de septiembre. Mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas. Me entiendo por qué no contestas, si aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría me dice que ahí está, que nos llame a la policía, luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás pase lo que pase. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos caminar. Aunque sepas en toda mi vida yo te esperaré.